أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله مرسل النبي الأمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وترك أمته على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد اللهم لا علم لي إلا ما علمتني وعلمني بما ينفعني وانفعني بما علمتني وزدني علما وفهما وألهجني بالصالحين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إن شاء الله الله سبحانه وتعالى Taala'nın izniyle bizim dinimizin İslam dininin əsli olan tövhid və tövhidin şuarı olan La iləhə illallah kəlməsinin təfsilatı barədə inşallah zikr edəcəyəm və hər dinləyən kəsdən də xahiş edirəm ki, La iləhə illallah kəlməsinin təfsilatı ilə bağlı olan zikir zikrə qarşı diqqətli olsun. Bu kəlmə dinin giriş qapısıdır. Bu kəlmə doğru anlaşıldıqdan sonra insanın dini, insanın əməlləri məqbul olur. Bu kəlmə doğru anlaşılmadıqda, o həmən anlaşmazlıqdan sonra yaşanan hər bir şey pus olur, rədd olunan olur. İslam dininin şümarı olan Lə iləhə illallah kəlməsi. Və bu kəlmə ən fəzilətli kəlmədir. Allah subhanəhə və teala insanları bu kəlməyə görə yaradıb. Allah subhanahu və teala cənnəti və cəhənnəmi bu kəlməyə görə yaradıb. Allah subhanahu və teala mələklərini bu kəlməyə görə yaradıb. Allah subhanahu və teala peyğəmbərlərini bu kəlməyə görə göndərib. Allah subhanahu və teala kitablarını bu kəlməyə görə nazil edib. Və İslam dinində olan vaciblərin hamısı bu kəlmənin dirəkləridir. Şirk əhli ilə tövhid əhlinin arasında olan müharibə bu kəlmənin üzərindədir. Və bu kəlmə çox əzəmətli kəlmədir. İmam İbn Hibban və İmam Hakim hər ikisinin rəvayət etdiyi səhih hədisdə, güclü hədisdə Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyurur ki, Qala Musa ya Rab, allimni şeyən azkuruka və ad'uka bihi. Musa aleyhissalam Allah subhanahu və teala dua edərək deyir ki, Ey Rəbbim, mənə elə bir kəlimə öyrət ki, o kəlimə ilə səni zikr edim və sənə dua edim. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Qul ya Musa, la ilahə illallah. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, ey Musa, de ki, la ilahə illallah. Musa aleyhissalam cavabında deyir ki, Kullu ibadikə yəqulunə həzə. Sənin bütün qulların bu kəliməni deyir. Allah subhanahu wa ta'ala cavabında Musa aleyhissalama deyir ki, Ya Musa, ey Musa, Ləv ənnə səməvəti səbh və amirəhunnə qeyri, İnnə səməvəti səbh və amirəhunnə qeyri, Vəl-ərd kənə fi kiffətin, Və la iləhə illallah fi kiffətin, Mələk bihinnə la iləhə illallah. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, 7 qat səma, və yeddi qat səmanın içərisində olanlar məndən başqa və yer tərədinin bir gözündə olsa, lə iləhə illallah tərədinin ikinci gözündə olsa, bu kəlmə onlara ağır gələr. Və bu kəlmə əzəmətli kəlmədir, bu qüdsə əsdə görə. Və bu kəlməyə ilk olaraq Allah subhanahu və teala özü şəhadət gətirir. Alimran surəsinin 18-ci ayətində Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: "Şəhidallahu ennehu la ilaha illahu vel melaikatu ve ulul ilmi qaiman bil qist." Allah Subhanahu va Taala buyurur ki: Allah mələklər və elm əhli ədalətlə şahadət gətirirlər ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Allah şahadət gətirir, mələklər şəhadət gətirir və elm əhli. Və bu kəlmə çox əzəmətli kəlmədir. Və həmçinin bu kəlmə bütün peyğəmbərlərin dəvətinin şüarıdır. Həmçinin bütün kitabların dəvətinin şüarıdır. Allah Subhanahu va Taala Ənbiya surəsinin 25-ci ayətində buyurur ki: "Və mə ərsəlnə min qablika min rasulin illə nuhi ilayhi ennehu la ilaha illa ana fa'budun." Ey Muhammed, biz səndən qabaq nə qədər rəsul göndərmişiksə, hamısına vəhy etmişik ki, la iləhə illallah və mənə ibadət edin. Deməli, bütün rəsulların, nəbilərin, dəvətlərinin ümumi şuarıdır. La iləhə illallah kəlməsi. Rəsulların şəriətləri, minhəzləri fərqli, dinlərinin əsli tövhid və tövhidin şuarı olan la iləhə illallah kəlməsi də bir olmuşdur. Allah Subhanahu və Teala Maidə surəsinin 48-ci ayətində buyurur ki: "Likullin cealna minkum şir'atan və minhaca." Əl-ayə. Sizin hamınız üçün şəriətlər və minhəclər etmişik. Rəsulların, nəbilərin şəriətləri müxtəlif və minhəcləri müxtəlif olmuşdur. Ancaq dəvətlərinin əsli, şuarı, tövhid, la ilahe illallah kəlməsi bütün rəsulların, bütün nəbilərin, bütün kitabların şuarı bu olmuşdur. La ilahe illallah kəlməsi. Və bu kəlmə La iləhə illallah kəlməsi ərəb kəlməsidir. Kəlmə ərəb dilində zikr olunur. Və kəlmə hərflərdən əmələ gələn sözə deyilir. Və ərəb dilində olan kəlmələr üç növdən ibarətdir. Feil, isim, hərf. Feil hərəkət bildirir, isim ad bildirir, hərf isə öz-özlüyündə məna bildirmir, isimlə birlikdə feillə birlikdə istifadə edildikdə məna bildirir. Və bu la ilahe illallah kəlməsində feil yoxdur. İki hərf və iki isim var. La hərfi, illə hərfi, ilah ismi və ləfzu cələlə, Allah kəlməsi. La ilahe illallah. Və dil alimləri la ilahe illallah kəlməsini dil baxımından şərh edərək deyirlər ki, la ilahe illallah kəlməsinin mənası la hərfdir. Cinsin inkarı üçün istifadə olunur. İlah ismi lənin ismidir, fəthə üzərə məbnidir, yəni dəyişməzdir. Lə iləhə xəbəri məhzufdur, yəni gizlidir. Təqdiri haqqun, haqq deməkdir. Gizli olan şey orada haqq kəlməsidir. İlla Allah xəbərin istisnasıdır. Yəni Allahdan başqa. Lə iləhə illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq, haqq, məbud yoxdur. Lə iləhə illallah kəlməsinin Qurana görə, sünnətə görə, ərəb dilinə görə, əhlüsünnət alimlərinin icmasına görə səhih, doğru mənası budur. Ən birinci kəlmənin mənası doğru anlaşılmalıdır. İslam tarixində 14 əsr ərzində bu kəlməyə hər firqə öz şərhini, öz mənasını vermişdir. Əşarilər, matrudilər Lə iləhə illallahın şərhində deyirlər ki, Lə iləhə illallah, yəni lə qadirə aləl ixtira illallah. Yəni Allahdan başqa yoxdan ixtira etməyə, yaratmağa qadir olan heç bir kəs yoxdur. Batil, batil şərhdir, batil mənadır. İxvanlar deyirlər ki, İxvanul Muslimin əqidəsinin, firqəsinin şəhsiləri bu kəlməyə şərh verib deyirlər ki, Lə iləhə illallah, yəni Lə həkimə illallah. Allahdan başqa hakim yoxdur. Sufilər deyirlər ki, Lə iləhə illallah, yəni Lə rabbə illallah. Allahdan başqa Rəbb yoxdur. Təbliğ cəmatı, cəmaətü dəvəti və təbliğ. Onlar bu kəlməyə şərh verib deyirlər ki, Lə iləhə illallah mənası ixrac yəqinül fəsid fəsid, xarab olan yəqinliyi çıxartmaq və idxəl yəqin salih salih bir, yaxşı bir yəqinliyi onun yerinə daxil etmək. Kəlmə ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Avam müşriklər, milyonlarla insanlar sıradan birinə lə ilə illallah barəsində sual verdikdə onlar deyirlər, Allahdan başqa Allah yoxdur. Bunların dediyi bu mənanın anlaşılması üçün ərəb dilini bilməyə ehtiyac yoxdur. Allahdan başqa Allah yoxdur. Allah kəlməsini iki dəfə zikr edirlər. Allahdan başqa Allah yoxdur. İki dəfə Allah kəlməsini zikr edirlər. Ancaq la iləhə illallah kəlməsində la iləhə illallah, Allah kəlməsi bir dəfə zikr olunur. Ən azından birdən ikiyə qədər saya bilən insan bu mənanın batıl olduğunu bilə bilər. Ərəbcə Allah kəlməsi bir dəfə zikr olunur. Məsələn, Azərbaycan dilində iki dəfə. Və bu insanların məşhur şərhlərdir La ilahe illallah kəlməsinə verilən və bu həmin bu batıl şərhlər mane olur ki, insanlar hidayətdə ola bilmirlər. Çünki kəlmənin mənası doğru anlaşılmadıqda başqa şey yaşanır. Sufi deyir ki, la rabbə illallah, Allahdan başqa rəbb yoxdur. Ancaq rububiyyətdən danışır. Dərslərinə fikir verin, yağışdan danışır, dağdan danışır, meşədən danışır, quşlardan danışır, ölümdən danışır. Çünki ona görə lə ilə illallahın mənası yaratmaqdan ibarətdir. İxvan deyir ki, lə həkimə illallah, Allahdan başqa hakim yoxdur. Və bu mənanı verəndən sonra labuddur ki, yalnız hakimiyyətdən danışır, yalnız hökmdən danışır, yalnız İslam dövləti qurmaqdan danışır. Və bu kəlmə doğru anlaşılmadıqda, onun ardınca gələn insanın yaşadığı din tamamilə bərbat olur. Doğru məna La ilahə illallah, La məbudə haqqun illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Və La ilahə illallah kəlməsi Allahdan başqa ilah yoxdur kimi də tərcümə edilməsi çox böyük xətadır. Çünki Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu taala ayətlərdə buyurur ki, Allahdan başqa ilahlar var. Fələ tədu ma'allahi ilahan ahad fətəkuna minəl muazzabin. Şura surəsi 210-cu ayət. Allah Subhanahu taala buyurur ki, Allahdan başqa heç bir ilaha dua etmə. Əzab edilənlərdən olarsan. Allahdan başqa heç bir ilaha deməli ilah var. Başqa bir ayətdə deyir ki, Müminun surəsində: "Və men yed'u ma'allahi ilahan axar." Kim Allahla bərabər başqa bir ilaha dua edərsə, deməli ilah var. Lakin həmin ilahların ibadət olunmağa haqqı yoxdur. Birisi günəşə ibadət edir, ən böyük məxluqlardandır. Birisi aya ibadət edir, birisi ulduzlara ibadət edir. Birisi inəyə ibadət edir Hindistanda, birisi qəbrə ibadət edir, birisi peyğəmbərə ibadət edir, birisi imama ibadət edir, birisi hökmdara, sultana, başçıya ibadət edir. Hər kəs nəyəsə ibadət edir. Birisi öz havasına ibadət edir. Lakin bütün bu ibadət olunan ilahların ibadət olunmağa haqqı yoxdur. Quran-ı Kerimdə Allah Subhanahu və Teala Həd surəsinin 62-ci ayəsində buyurur ki: "Zəlikə bi ennallaha huvel haq və enne ma yed'un min dunihi huvel batil." Əl-ayə. Bu ona görədir ki, Allah haqdır. Allahdan başqa dua etdikləriniz də batildir. Deməli ilahlar var, məbudlar var, lakin onlara edilən ibadət batildir. Və La ilahe illallah kəlməsi bu kəlməni insan Nə cür deməlidir ki, həmən kəlmə onu nitq edən insanı müsəlman etsin. İnsan kəlməni nə cür deməlidir ki, bu kəlmə, la iləh illallah kəlməsi insanı müsəlman etsin. Və Qurana görə, Quran-ı kərimə görə, Allah Rəsulunun sallallahu aleyhi ve sellemin sünnətinə görə bu kəlməni deyən insanın müsəlman olması üçün üç şey cəm olmalıdır. Bu üç şey bir yerdə olmadıqda bu kəlmə min dəfədə, milyon dəfədə deyilsə, həmən kəlmə insanı, deyən insanı, mükəlləfi, ağlı başında olan bir insanı müsəlman etmir. Bu üç şey bir yerdə cəm olduqda, həmən kəlmədən sonra nitq edən insana İslam hökm verilir. Bu üç şeyin birincisi, Lə iləhə illallah kəlməsini deyən insan, ən birinci vacib olan şey, insan həmən bu kəlməni nitq etməlidir, dili ilə deməlidir insan qadir olduğu halda kəlməni dili ilə nitq etməlidir. Kim burada istisna olur? Məsələn, lal birisi, ərəbcəni bilməyib, tələffüz edə bilməyən birisi. Mənanı bilir, şəhadət gətirir, lakin nitq edə bilmir dili ilə. Deməli, birinci vacib olan şey kəlməni nə etmək lazımdır? Demək lazımdır, dillə. Peyğəmbər s.ə.v Məkkə müşriklərinə deyirdi ki, Qulu la ilahə illallah tuflihu, la ilahə illallah deyin, nizat tapın. Lə ilə illallah deyil, yəni dilinizlə deyil. Başqa bir hədisdə, Buxarı müslümdə keçən hədisdə Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəsə həttə yəqulu lə ilə illallah. İnsanlar lə ilə illallah deyincəyə qədər əmr olmuşam ki, onlarla döyüşüm. Lə ilə illallah nə edincəyə qədər, deyincəyə qədər demək lazımdır. Şeyhul İslam ibn Teymiyyə rahiməhullah Məcmul Fatava 7-ci cilt 609-cu səhifədə buyurur ki, فَأَمَّا الشَّهَادَتَانِ إذا لا يتكلم بهما مع القدرة فهو kafir bi ittifaqil muslimin. Şeyxülislam buyurur ki, iki şəhadət kəlməsi bir insan bu iki kəlməni nitq etməyə qadir olduğu halda onu dili ilə nitq etmirsə, bütün müsəlmanların ittifaqı ilə həmən insan kafirdir. Birinci kəlməni nitq etmək lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Məkkə müşriklərini la ilahe illallah dəvət etdikdə onu nitq etməkdən imtina edirlər. Saffat surəsinin 35-ci ayətində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnnəhum kənu izə qilə ləhum lə iləhə illallah yəstəkbirun. Onlara deyildikdə ki, lə iləhə illallah deyin, təşəbbürlü edirlər, deyirlər. Kimlər? Müşrik ərəblər. Deməli, üç şeyin birincisi, lə iləhə illallah kəlməsini nitq etmək lazımdır. Dillən demək lazımdır. İkinci, üç şeyin ikincisi, kəlməni nitq edən insan kəlmənin nə mənaya gəldiyini bilməlidir. Mütləq şəhadət gətirən insan şəhadət gətirdiyi şeyin nə mənaya gəldiyini bilməlidir. Bütün şəhadətlər belədir. Bir insanın oğurluğu barəsində sən şəhadət gətirdikdən sonra gətirdiyin şəhadəti sübut edə bilməsən, şəriətə görə sənin özünə cəza tətbiq olunur. Şər atdığına görə. Hər bir şəhadət, hər bir iddia subut tələb edir. Əgər bir oğrunun oğurluğuna şəhadət gətirən insan o şəhadəti subut edə bilmirsə, cəzalanırsa, bəs Lə ilə illallah kəlməsinə şəhadət gətirən insan gətirdiyi şəhadətin mənasını bilmirsə necə? Ən birinci şəhadət gətirən insan şəhadətin nə mənaya gəldiyini bilməlidir. Allah Subhanahu wa Taala Muhammed surəsinin 19-cu ayəsində buyurur ki: "Fa'lam ennehu la ilaha illallah." Bil ki, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Allah Subhanahu taala ayətin əvvəlində bilməyi əmr edir. Fa'lam bil. Yəni bil sonra şahadət gətir. İmam Buxari rahimehullah öz səhih əsərində həmən bu ayətin başlığı altında fəsl ataraq buyurur ki, Əl-ilmü qabil əl-qovul vəl-əməl. Elm, elm, sözdən də əməldən də öncədir. Əgər bir söz deyirsənsə, dediyin sözün nə mənaya gəldiyi bilməlisən. Əgər bir əməl edirsənsə, həmən əməlin şəriətlə sabit olduğunu bilməlisən. Ona görə şəhadət gətirən insan bu ayətlərə görə şəhadət gətirdiyi şeyin mənasını bilməlidir. Başqa bir ayətdə Allah Subhanahu wa Taala buyurur Zuhruf surəsinin 86-cı ayətində: "Və la yamlikullezina yad'un min dunihi eş-şefa'a illə men şahida bil haqq və hum ya'lamun." Allahdan başqa dua etdikləri şəfaət etməyə qadir deyillər. Yalnız haqqa şahadət gətirənlər istisna, onlar bilirlər. İmam Qurtubi ayətin təfsirində buyurur ki: Allahdan başqa dua etdiklərini şəfaət etməyə qadir deyillər. Yəni, şəfaət verilən kəslər, Peyğəmbərlər, şəhidlər, İsa aleyhissalam, Muhammed s.ə.v qiyamət günü şəfaət etməyə qadir deyillər. Yalnız o şəxslərə şəfaət edəcəklər ki, o şəxslər haqqa bilərəkdən şəhadət gətiriblər. Səid ibn-i Zübeyir rahiməhullah buyurur ki, şəhadətül haqq, la ilə illallah. Ayətdəki haqq şəhadət, la ilə illallah kəlməsidir. Və hum ya'lamun. Onlar bilərəkdən şahadət gətirirlər. Həqiqətu mə şəhidu bihi. Şahadət gətirdikləri şeyin həqiqətini bilirlər. Yəni qiyamət günü şəfaət edənlər şahadət kəlməsinə bilərəkdən şə şahadət gətirənlərə şəfaət edəcəklər. Və Allah Rəsulu Səhih Müslümdə keçən hədisdə buyurur ki: "Mən mətə Və huve ya'lemu an la ilahe illallah daxilal cənnə. Kim la ilahe illallah kəlməsini bilərək ölərsə cənnətə daxil olar. Deməli, şəhadət kəlməsində şəhadət gətirən bir insanın ikinci vacib olan şey gətirdiyi şəhadətin nə mənaya gəldiyini bilməsidir. Şeyhul İslam İbn Teymiyyə rahiməhullah Məcmul Fatava 14-cü cild 187-ci səhifədə buyurur ki: "Və şəhadətu la budda fiha min ilmi şahid." və sidquhu və bəyanuhu la yahsulu maqsudu şahadə illə bi hadihil umur. Şahadət kəlməsində şahadət gətirən kəsin elminin olması, sıdqının olması və kəlməni bəyan etməsi labuddur. Bunlarsız İslam hasil olmur. Bunlarsız İslam hasil olmur. Deməli, kəlmənin ikinci vacib hissəsi şəhadət gətirən kəs şəhadətin nə mənaya gəldiyini bilməlidir. Allah Rəsulu Məkkədə müşrikləri lə iləhə illallah kəlməsinə dəvət etdikdə onlar cavabında deyirlər ki, Allah Subhanahu taala Sad surəsinin 5-ci ayəsində buyurur ki: "Əcəələ əlihətə ilahən vahidən innə həzə lə şey'un ucab." O, ya Muhammed, bütün bu ilahları tək bir ilah mı etdi? Allah Rəsulü müşriklərə lə ilə illallah kəlməsini çatdırır. Onlar da cavabında deyirlər ki, sən bütün bu ilahları tək bir ilah mı edirsən? Və bu ayət dəlildir ki, ərəblər Qureyş lə ilə illallahın nə mənaya gəldiyini doğru başa düşmüşdülər. Çünki bir insana sən lə ilə illallah kəlməsini desən, o cavabında sənə desə ki, sən bütün ilahları rədd edib bir Allaha mı ibadəti tələb edirsən, bu dəlildir ki, həmən insan lə ilə illallah kəlməsini doğru başa düşüb. Ərəblər kəlmənin nə mənaya gəldiyini başa düşmüşdülər. Lakin onu demirdilər. Nəyə görə demirdilər? Çünki bilirdilər ki, o kəlməni desələr, gələr şirki tərk edələr. Saffat surəsinin 35-ci ayətində Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, İnnəhum kənu izə qilə ləhum la iləhə illallah yəstəkbirun. Onlara la iləhə illallah deyildikdə təkəbbürlük edirlər, demirdilər. Ardınca gələn 36-cı ayətdə Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki, Onlar deyirlər: "Və yəquluna inna latariku alihatna li şair məcnun." Onlar deyirlər ki, biz bütün ilahlarımızı məcnun bir şairə görə tərk edək. Bütün ilahlarımızı məcnun bir şairə görə tərk edək. Bilirdilər ki, kəlməni deyən insan mütləq şirki tərk etməlidir. Kəlməni doğru başa düşmüşdülər. Bunun birinci dəlili bu ayətlərdir ki, Allah subhanət hala özü ayətlə bildirir ki, ərəblər kəlməni başa düşmüşdülər. Başa düşdüklərinə görə demirdilər. İkinci dəllik və onların ərəb olmaları idi. Ki, kəlmə ərəb dilində olduğu üçün, onlar da ərəb olduğu üçün kəlməni doğru başa düşmüşdülər. Fussilat surəsinin 3-cü ayətində Allah subhanət və teala buyurur ki, Kitabun fussilat əyətuhu Qur'anən ərəbiyyən liqavmi ya'ləmun. Kitab ayətləri təsvifatlı verilmiş kitabdır ki, ərəb dilində bilən bir qövm üçün. Ərəb dilində bilən bir qövm üçün. Onlar ərəb olduqlarına görə kəlməni doğru başa düşmüşdülər. Və onu, ona görə demirdilər ki, bilirdilər desələr gələk şirki tərk edələr. Ancaq indiki insanlar kəlmənin nə mənaya gəldiyini estirmirlər. Heç şirki də tərk etmirlər. Deməli, la iləhə illallah kəlməsinin insanın İslamın sabit etməsi üçün lazım olan üç şeyin ikincisi kəlmənin nə mənaya gəldiyini bilməkdir. Yəni, bir insan lə ilə illallah kəlməsinin nə mənaya gəldiyini bilmədən nə qədər desə, o kəlmənin ona heç bir faydası yoxdur. Misal olaraq, məsələn, bir qəfəsdə olan quşa 100 dəfə lə ilə illallah desən, o da qayıdıb sənə deyəcək lə ilə illallah və kəlməni bilmədən deyən bir insan, hansı onun nə mənaya gəldiyini bilmir, şəriyyətin naslarına görə həmən quşla, həmən heyvanla heç bir fərqi yoxdur. Heyvan heyvan olduğuna görə nə dediyini bilmir, insan isə kəlməni deyir, mənasını bilmir. Deməli, Lə ilə illallah kəlməsinin üçüncü tərəfi ki, o üç şey bir yerdə cəm olduqda insana İslam hökmü verilir Kəlməni deyən insan şirki tərk etməlidir. La iləhə illallah kəlməsini deyən insan şirki tərk etməlidir. Allah subhanahu wa ta'ala bir zikr etdiyim ayətdə buyurur ki, وَيَقُولُونَ اَئِنَّ لَتَارِكُ آلِهَتْنَ لِشَعْرٍ مَزْنُونَ Onlar deyirlər ki, biz bütün ilahlarımızı lə, bütün ilahlarımızı məzmun bir şairə görə təsm edək. Deməli, kəlmənin üçüncü tərəfi. İnsan, şəhadət gətirən insan mütləq şirki tərk etməlidir. Şəhadət gətirən insan mütləq şirki tərk etməlidir. Birinci, nitq etməlidir kəlməni. İkinci, nə mənaya gəldiyini bilməlidir. Üçüncü, şirki tərk etməlidir. Bu üç şey bir yerdə cəm olduqda insana İslam hökmü verilir. İmam Şofqani rahimehullah Durrun Nərif fi İxlasi kəlməti tövhid adlı risaləsində buyurur ki: "Və leysə mucarrad qavl la ilaha illallah min duni amalin bi ma'naha musbitan lil-islam." Müzərrəd la ilaha illallah kəlməsi mənasına əməl etmədən, mənasını bilib və ona əməl etmədən, yəni şirki tərk etmədən İslamı sabit etmir. لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما. Əgər cahiliyyə dönəmində olan birisi La ilahe illallah kəlməsini dedikdən sonra öz bütünə ibadətdə davam etsəydi bu İslam olmazdı. Və Abdurrahman bin Hasan rahimehullah Durarus Səriyədə e, buyurur ki: "Əcməə el-ulemə sələfən və xələfən minəs-səhabətə və təbiin vəl-əimmə وجميع أهل السنة أن المرء لا يكون مسلما إلا بالتجرد من الشرك الأكبر والبراءة منه Şeyh buyurur ki, sələfi, xələfi, səhabə, tabiin, bütün əhl-i sünnət imamları icma edirlər ki, bir kişi böyük şirki tərk etmədiksə müsəlman ola bilmir. Və alimlərin əhl-i alimlərinin Lə ilə illallah kəlməsi ilə bağlı verdikləri təfsilat budur. Kəlməni nitq etmək, mənasını bilmək və şirki tərk etmək. Süleyman bin Abdullah rahimehullah təsir kitabında buyurur ki, "İnnən nitqa biha min qeyri ma'rifətin ma'naha və la amələ bi muqtadaha min iltizam et-tevhid və tərk şirk və küfr bit-tağut, fa inna zalika qeyru nafi'un bil-icma." Şahadəti mənasını bilmədən demək və onun şirki tərk etmək tərəfinə əməl etmədən və tağutu da inkar şərtinə əməl etmədən nitq etmək icma ilə faydasız bir şeydir. Və sonra İslam alimlərinin iman küfür mövzusu ilə bağlı zikr etdikləri kitablarda Lə iləhə illallah kəlməsinə gətirdikləri 7 şərt. Elm, yəqinlik, ixlas, sid, məhəbbət, qəbul, inqiyad, 7 şərt. Və bu şərtlərə baxıldıqda bu şərtlərin dördü qəlbə bağlı olan şərtlərdir. İxlas, lə ilə illallahın şərtidir. İxlas qəlbdə olur. Sidq, lə ilə illallahın şərtidir, qəlbdə olur. Məhəbbət, lə ilə illallahın şərtidir, qəlbdə olur. Yəqinlik, lə ilə illallah kəlməsinin şərtidir, qəlbdə olur. Lə ilə illallahın yedi şərtinin dördü qəlbdə olur. Üç şərt qalır. Elm, Mənim dediyim üç şeyin birincisi, şəhadət gətirən nə, onun nə mənaya gəldiyini bilməsi. İnqiyat şərti tələbinə əməl etmək. Mənim dediyim üç şeyin ikincisi. Üçüncü, qəbul şərti, yəni kəlməni qəbul etmək, nitq etmək. Bu üç zahirdir, zahirdə olan şeydir. İnsanların lə ilə illallah bilib bilməməsi bilinir. İnsanın lə ilə illallahın nitq etməsi eşidilir. İnsanın şirki tərk etməsi görünür. Bu zahirdə olan şeylərdir. İxlas, məhəbbət, sidq, yəqin bunlar qəbd olur. Bir insanın qiyamət günü cənnət əhli olması üçün bu yedi şərtin yedisinin də bir yerdə olması olmalıdır. Ancaq bu dünyada bir insana İslam hökm verməksin. Bu yedi şərtin dördünün bilinməsi qeyri-mümkündür. Heç kim, heç kim, heç bir kəsin ixlasını, sidqini, yəqinliyini, məhəbbətini bilə bilməz. Yalnız üç şeylə bir insanlar İslam hökm verir. Tövhidi bilirlər, şirki tərk edirlər, şəhadəti nıtq edirlər tövhidi və bu yedi şərtin üçü ilə insanlara İslam hökmü verilir. Qəlbə bağlı olan şərtlər isə qiyamət günü Allah subhanahu və teala'nın huzurunda imtihan olunan şeylərdir. Məhəbbət şərti Allah subhanahu teala buyurur ki, Bəqərə surəsində وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ İnsanlar tərəfində nələr vardır ki, Allaha şəriklər qoşurlar və onları Allah kimi sevirlər. İxlas şərti, la ilə illallahın şərtidir. Allah subhanət hala buyurur ki, Fəbudillə muxlisən ləhuddin. Allaha ixlasla ibadət et. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, mən qalə la ilə illallah xalisən bihə qəlbu. Kim la ilə illallah qəlbindən ixlasla deyərsə. Başqa bir hədisdə deyir ki, mən qalə la iləhə illallah sadiqan bihə qalbu. Kim la ilə illallah qəlbindən sıdqla deyərsə. Başqa bir hədisdə deyir ki, kim şəhadət gətirər və ona şək etmədən Allahla görüşərsə. Bunlar qəlbə bağlı olan əməllərdir və insanların müamiləsi qəlb əməllərinin üzərində qurulmur. Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, İnni ləm u'mər ən ənqibə ən qulubun nəs. Mən insanların qəlblərini yarmaqla əmr olunmamışam. İmam Nəvəvi şərhində buyurur ki, mənahu İnni umirtu ən əhkumə bizzahir vallahi yətəvəllə sərair. Yəni bu hədisin mənası odur ki, mən əmr olunmuşam ki, insanların zahirinə hökum verir. Sirlərsə, batinlərsə Allaha aiddir. Və bu əhl-i sünnətin şüarıdır. Nəhnu lənə əz-zahir və Allahu yətəvəllə sərair. Bizim üzərimizə düşən zahirdir, batinlərsə Allaha aiddir. Lə ilə illallah kəlməsinin 7 şərtinin 3-ü bizim müamiləmiz üçün Allah subhanahu və teala qoyduğu şərtlərdir, hökmlərdir. İnsanların lə ilə illallahını nitq etməsi, dedikləri kəlmənin nə mənaya gəldiyini bilmələri və şirki tərk etmələri. Bu üç şey bir insanda cəm olduqda ona İslam hökmü verilir. Və bu, əhl-i sünnə və cəmaatın məzhəbidir. Bu təhsilat, zikr etdiyim təhsilat, əhl-i sünnə və cəmaatın təhsilatıdır. Lə ilə illallahı anlamasıdır. Hansı ki, bugün insanların əksəriyyəti bunu səhv başa düşürlər öndə zikr etdiyim kimi ixvanların Lə ilə illallah verdiyi şərh, əşarilərin, matrudlərin, sufilərin, təbliğçilərin və bir müasir firqə də murciətul müasirə qabbahahumullah. Onlar Lə ilə illallaha bizim verdiyimiz şərhi verirlər. Onlardan da soruş, soruşulduqda ki, Lə ilə illallahın mənası nə deməkdir? Kitablarında, xüsbələrində deyirlər ki, Lə məbudu haqqun illallah. Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Əhl-i sünnətin şərhini deyirlər, təfsirini deyirlər. Lakin sonra şirk edən adama müsəlman deyirlər. Və yaxud da nə ilə illallahın nə mənaya gəldiyini bilməyənə müsəlman deyirlər. Məna əhl-i sünnətin verdiyi şərhə müvafiqdir. Əməl isə şirk edənə müsəlman deyirlər. Lə ilə illallahın mənasını bilməyən toplumlara müsəlman hökm verirlər. Və bu təhsilatla da dəvət edən, şirk edəni təkvir edən, La ilə illallah, la ilə illallah kəlməsinin mənasını bilməyənləri təkfir edən insanlara başqa adlar qoyurlar. Ən məşhur zikr olunan ad İslamın ilk dönəmində çıxmış, sahabənin dönəmində çıxmış xarici adında firqəni bugünkü gün şirk edəni təkfir edən insana həmən adı qoyurlar. Şeyx Abdüllətif İbn Abdurrahman, İbn Həsən, İbn Muhammed, İbn Abdülvahab. Rahiməhumullah Teala əcməin. Durarız səniyyədə buyurur ki, Qad qalətə kəsirun minəl müşrikinə fi həzihil əqsə. Bu əsrlərdə, yəni müasir əsrlərdə yaşayan müşriklərin çoxsu belə bir səhv edirlər. Qad qalətə, belə bir qələt edirlər. وظنوا أن من كفر من تلفظ بالشهادتين فهو من الخوارج belə bir, belə bir zənnlə deyirlər ki, La iləhə illallah kəlməsini tələffüz edənləri, təkfir edənlər xaricilərdir. Şeyh başda buyurur ki, bu səhvi kimlər edir? Qad qalətə kəsirun minəl müşrikin. Bu əsrlərdə yaşayan müşriklərin çoxsu belə bir səhv edirlər. Deyirlər ki, La ilahe illallah diyenleri tekfir edenler haricilerdir. Ve leyse kezalik. Bu böyle değil şey buyurur. Bel ettelaffuz mine şehadeteyni la yekunu maniyen mine tekfir. İki şehadet kelimesini telaffuz etmek tekfirden maniye değil. La ilahe illallah demək təkfirdən maniyə deyil. Yəni onu deyən insana kafir demək olmaz. Mənasına gəlmir. illə yalnız kim üçün manədir la ilahə illallah? İllə limən ərəfə mə'nəhumə. Kim ki onun mənasını bilər. Və amilə bi muqtədəhumə, tələblərinə əməl edər. Və əxləsəl ibadətə lillah, ixlasla ibadətə Allaha yönəldər. Və ləm yüşrik bi sivahu, Allah heç bir şeyə şərik qoşmaz. Fəhədihi tənfəhu əş-şəhadətən. Faydalı şəhadət budur. Deməli, la ilə illallah heç getmək təkfirdən maniə deyil. Yalnız kim üçün maniədir? Nıtq edən mənasını bilər, şirki tərk edər və Allah spontan mübarizə tək təkləşdirər. Budur şəhadət, budur şəhadət gətirmək təkfirdən maniədir. Və əhl-i sünnə və cəmaənin la ilə illallah kəlməsinə verdikləri təfsilat bundan ibarətdir. Və biz bu cür La ilə illallahın əhl-i sünnətin bu təhsilatına müvafiq olaraq dəvət edirik. İnsanları la ilə illallahın mənasına dəvət edirik.